Sureye-i Haram Allah subhanahu ve teala'nın beytini hadedin Söylediği şehadeti, şehadetin belirli Şimdi bunları tek tek belirlendirdik Şehadetu, e, sebebiyle şehadeti, şehadetin delili kavlu Teala Allah subhanahu ve teala'nın şu kavludur Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahit şahitlik etmiştir ve melekler melekler de şahit etmiştir Uğurul elinde ilim ehliyle şahit etmiştir Kaimen bir kısmı bu da kısmı adil demek adalet demek adaleti ayakta tutar La ilahe illa huvel azizul hakim ondan başka ilah yoktur o azizul hakimdir ayetin toplum anlatı Allah melekleri ve ilim ehli ne şahit etmiştir adalet ayaktan ayakta tutar ondan başka ilah olmadığına şahit etmiştir o azizul hakimdir Şimdi Allah subhanahu ve teala'dan başka ilah olmadığı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve Resulü oldu. Normalde İslam'ın şartı kaç diyor? 5 Ama dikkat et Allah'tan başka ilah olmadığı ve Resulü'nün kulu olduğu tek hüküm olarak adedilmiş. İkisini ayrıca aldı evet. Ama içerisinde ayrılmıştır. Şimdi bu din, din eşittir ibadet o yine şükür ibadet zaten derdim ki beyan edildiği yine bin kelimesi oradan gelip boyun eğildi zaten ibadet böyle şimdi ibadet de ancak iki hükümde hüküm görebileceği için sahip olabileceği için bunu ayırmam şart kişi Allah'a iman etse Resul'e etmese ibadete bağlı Resul'e itaat edip Allah'a şirk koşsa dinlemek ibadete bağlı o yüzden buna diyoruz ki ibadetin iki hükmü vardır nedir? El-İhlas ve el-Mutaba olmak ve müsalaha tabi olmak iflattan kasıt ibadete herhangi bir şey koymayacak riyan, küfür bunlar olmayacak bu diyemiyor diyemiyor bunun yanında ne olacak diye müsalaha ölçüde tabi olmak mesela Allah subhanahu wa ta'ala ne buyuruyor ve ma umuyor illa liyahudullah muhlisine dönüktür bunlar ancak Allah'a ihlas olmakla Allah ibadet etmekle de bunu ona halis kılmak halis kılmak ve emrolundular bu neyi delili? bu Allah subhanahu ve teala'ya ibadette ıslahlı olman delili o zaman bu şart birinci delildir bir de Resul'e müsaadaat delil bunun bunun deliline nasıl edilen neden günahlar ve amel etmenin şey soruyorum kim bizim bu işimizde olmayan bir şeyi ibadet ederse aşırı bir olan hadisi ona olup aşırı bir insan dedi ki benim ibadetimin kabul olmasını istiyorum diyor ki iki şart olursa yüzde yüz Allah katında da sahiptir ve ayağın baktığında insanlar bunu taşıyor Allah katında da sahiptir ama tabi bunun Allah katında sahip olduğundan hiç karar veremeyiz tabi çünkü kararlar ve bilen Allah'tır ikhlasyonu bilen Allah'tır ancak zahiren bizim baktığımız kadarıyla bir insan ee, bir ibadet yapıyor bu ibadeti Allah için koşuyorsa zahiren bu ibadeti zaten bağlı ama tekrarlı yapıyorsan mesela bugün bazı mesela kişilerin ihbar ettiği hiç ibadet olmayan şeyler var ne yapıyorlar ibadet olarak ortaya koyuyorlar ihlaslılar var bunlar sadece Allah için diyor ama ne yok mütabaatsın tamam mı o yüzden bu insanlar gibi ihlas ve mütabaat bunların belirine iki tane böyle ana biri bir tanesi ona umurun değerli Abdullah Mümkün bunlar ancak Allah'a ıslahlı olmakla ıslahlı ibadetin emri oldular Resul'e mütabiat kısmı ise ben ahbeteki emrine her zaman eylemin kırılır kim bizim bir işimizde olmayan bir şey yaparsa o reddolmuş şimdi bu genel külli manı şimdi bu ayet e, şehadetin delilidir hangi ayette o şimdi Allah'ın emri ile Allah ve melekleri ürün vermiş şey, ürün yani ilim sahibi ne yapmıştır şehadet etmiştir Allah'tan başka ilah yok ee, şimdi alimler diyor ki buraya dikkat edin Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Allah şahit etmiş yani böyle bir şey Allah subhanahu teala ne etmiş sonra yemeyin görüyor musun yani Allah subhanahu teala nasıl ilim yanında geçiyor kimin yanında kendi gibi azim en azim varlığı onun yanında melekler azim varlıklar meleklerin yanında yönetiyor o yüzden onlar diyor ki bu Allah subhanahu ve teala'dan bilmediğini seçiyor Mazlumluk bazıları yani küçük bir genel değer olarak yani bilmedi seçiyor önemli bir Şimdi burada e, Kaim'den bir kısım buraya dikkat edin inşallah Burada önemli bir nokta Şimdi diyor ki Allah melekleri elin müşahede etmiştir neye? Adalet ayakta olarak kaynağından bir kız adalet ayakta olarak o adil bir bir ayetin sonunda Şimdi öyle farklı bir adam Şimdi öncelikle diyorum ki adaleti ayakta tutmak Allah subhanahu ve teala'nın sıfatlarından bir tanesi bundan gerekir ki adaleti ayakta tutmak nedir? Allah subhanahu wa ta'ala kuraklarından nasıl Allah diyor dediğim şeyinde inler ağaçın istiva eder yine Allah ayağı adaleti ne yapar? ayakta tutar bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir sıfatlarından bir tanedir sonra bak ayetin siyasında diyor ki adaleti yükleşten sonra diyor ki el aziz hakim buraya çok dikkat etmemiz lazım ayetin siyasında önce diyor ki adalet ayakta tutmuş sonra o azizi hakimiz şimdi ayeti aziz geçiyor aziz Allah subhanahu teala'nın isimlerinden bir isim İzzet sıfatı tamam tabi bu izzet sıfatı zatı sıfatlardandır Allah'ın sıfatları var zatı ve fiili olmak üzere zatı sıfatlardandır ee, İzzet sıfatını içeriz bu ayet hakim geçiyor hakim ve Allah subhanahu teala'nın isimlerindendir ve hikmet hani sıfatı vardır bu hikmet sıfatı Allah subhanahu teala'nın e, zatı sıfatlarındandır buraya kadar anladım şimdi aziz ile birlikte hakimin birleşince kemal isminin kemal isminin kemaldir yani e, zahiren baktığımızda biz bunu açar hakim ve azizden gördüğümüzde daha böyle bir tehditli bir mana anlıyoruz kemal isminin tamam buraya anladım şimdi alimler diyorlar ki bundan dolayı anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle'nin ücreti bak buraya, burası çok önemli Allah Subhanahu ve Teala'nın ücreti içinizdedir eğer vallahi bir mümin Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün sıfatlarına fıkhederse birçok işgali çözer yani müdahaleye baktığımızda bu ayeti okusak arzuyu hakim diye tamam arzuyu hakim böyle anlamı biter olarak şey değil öyle öyle bir şey, şeyler var ki bunlar alimler öyle bir iktidar etmişler ki e, yani belki bir şey olsan aklına gelmez ama elimin bölümünde seni ahlal etmiş tamam şimdi ayette diyorlar ki alimler Allah'ın izzeti hikmetidir çünkü ayette aziz hakimdir doğru mu? böyle de anladık şimdi mahlukatların izzeti böyle değildir şimdi mahlukatlardan izzeti çok insanlar var Allah subhanahu teala Kur'an'da bazı mahlukatları izleyip soruyor izlediği insanlar var şimdi neden insanların izzeti böyle izlediği yani insanların izzetinde hikmet olmayabilir çünkü mahlukatların izzeti kendilerinin günaha götürebilir izzeti insanlar için izzetin asıl kökü asıl manası güç kuvvet saltanatı denir izzette bu vardır işte bu güç, kuvvet, saltanatı insanın tabi tabi hayatında bazı noktalarda maddi yönüyorsun etrafında tabi olanlar, tabi olan insanlar noktasıyla olsun elinde bir güç var bu gücü, bu güç kendisini günah şeyine itebilir çünkü adam e, atıyorum bir kötü bir iş şey yapacaksa belki maddi durumundan dolayı yapamaz yoksa yapamadığı için şey değil anlayacak insan doğrudur ya bir insan bir kötülük yapacaksa etrafında bulunan onu kötü gören insanların kalktığı güçle o kötülüğü yapıyorlardı ama ee, gerçi o insanlara olmasa yapamayacağız o yüzden izzet bazen insanı ne yapar? izzet bazen insanı kötülüğe getiriyor ama Allah subhanahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu aleyhi ve sellem izzeti içine o yüzden Allah subhanahu aleyhi ve hiçbir zaman izzeti kötü bir şey yapmaya gitmez Allah ya ayrı bir şekilde Allah'ın tanrı tamam şimdi mesela kişi elinde bulunan izzeti yani büyüklük saltanatını onun için bir büyüklük saltanatı onun için bir koydu veya onun için harama getiren engelleri kaldırabilecek bir güçtür bundan dolayı bazen onun izzeti onu harama götürebilir bir ülkenin mesela emri gibi bir ülkenin lideri veya bir alim gibi alim ücreti bir kaybeder tarafından bu ücreti bazen harama gidebilir etrafındaki kaleleri kullanılmış kibirli kibirli kibirli kibirli etrafındaki kaleleri kullanmaya gidebilir tamam burası malum şimdi kulların neden bu böyle neden kulların ücretleri onları günah ediyor çünkü ücretlerinde hakimlik diye bir şart söz konusu değil ve hakimlik diyor. şimdi şunu yaparsak anlarız aslında Hakim nedir? Hikmet. Hikmet nedir? Hikmet. Vada şeyin fi mevzeyi vakıdır. Bir şeyi yerli yerine koymak. Yani sen ee, ben yani e, tahtada yerini gösterdiğim zaman bu ortam bir hikmettir şunu yapsam bu yapabilir tamam yani ilerli önce ama her şey ilerli önce şimdi Allah subhanahu wa ben hakimim dediğimde şurada şurada şurada veya şu şu filmlerinde veya zatında hakimim falan diyor mu yoksa onun mu kalıyor o zaman Allah subhanahu wa ta'ala zatında filmlerinde bütün yaptığı her şeyde ne diyor tamam şimdi burayı anladıktan sonra bunların görüşü hikmetinin yanında aziz şey, izzetin yanında hikmet her zaman olmadığı için o izzet onu ne yapabilir? bir izzet insan müttefik olabilir ama hikmet her zaman bulunmadığı için mutlaka içine ihtimali mevcut yani her zaman mevcut ancak Allah subhanahu teala böyle bir onun izzeti cümle kötülüğe taşıması diye bir şey zaten söz konusu evvelen olamaz evet. Çünkü onun izzeti hükümetidir yani yerindedir çünkü hükümet vardır şey bir şey şeyler yerine koymaktır mesela sahabeler zulmü bildiğiniz gibi hükümetin tam zıttıdır zulüm var bir şey bir mevzuevi bir şey olmaması gerektiğine göre koymaktır işte az önce söylenen böyle böyle bir hafta ünlüleri o yüzden sahabeler ayette geçen zulüm kelimesini ünlü anladılar olmaması gereken şeyi yapmak var uzun anlamda yani olmaması gereken her hareketi, bu ayda dahil olduğu anlamda o yüzden onları çıkarıldı ama bunun manasını çok iyi biliyorlar bunun manası çok iyi biliyorlar Fatih, orada ona Fatih Fatih Resulullah devreye girdi ona Resulullah şerri olarak koydu buraya anladım şimdi akıyım meseleyi bir tarafını bir tarafını tükettik inşallah şimdi tükettiğim zaman diline gelen birçok şüpheyi veya hava yönünden gelen birçok şüpheyi bu halde ederek bu fıkırla getirebilirsin ya da kendinin kendi başına zihnine gelen şüpheler ya da size muhalifler veya işte Allah inancı veya din inancıları olan insanların zihnine gelen şüpheler ve o şüpheleri yönetişleri hocalar bunları da tutma adına bu kaydı çok önemli şimdi mesela dersin insanlar Allah buradan kendisine ibadet ettim neden burada e, kendisine ibadet etmemi istiyor ki neden istiyor ki neden secdeye yükselmemi istiyor ki yani neden onun için ölmemi istiyor ki bunu kaptırsak neden yani egosunun kaptırmadım mezun mukayyadesi buna vesaire bak şimdi şartı bu aslında neden kaynaklı oldu bu Allah subhanahu ve teala'nın ikinci fakrına hakkıyla tutulamamadan anlamadan kaynaklı Allah subhanahu ve teala hakkındaki ilimden uzak olmaktan kaynaklı eğer çok hakikaten ki Allah hakkıyla tanıtı bu şüphelerin hiçbirine kapılmaz sadece rızı anından şüpheli o da herkese ağır olabilir onu da anlık zaten ne Rasıkuna ilim diyor rasıkuna Rüsuf ne diyor zaten sabit olmaktır İlimde rasık olanlar yani hiçbir şüphe onları sallamaz Elimde rasık olmak için ilim olmak gerekir Şimdi öncelikle dedik ki en güzel yalan Allah mesela işte evlatının takdim etmek istiyor bizden ne ettiği iyi ettiği korkucu Allah sana böyle diyor diyor ki bak benim için evvela Allah subhanahu ve teala'nın egosunu tatmin etmediğini kıvarıyor Allah subhanahu gelme, inme, el, göz, duyma, ilim, kelam bu sıfatları var ama Kur'an'a var, kitaba var, sünnete var içerisinde evlatının tatmin edildiği bir sıfatı yok, otomatik ben ilkel bu neye benzer biliyor musun? şöyle bir insana diyorsun ki mesela niçin affedersin beni sorunmamı istiyorsun beni görmek için bu ne kadar tatmin olsa Allah subhanahu ve teala evlatının tatmin etmek istiyorsun demek daha saçmalıdır olmayan bir şey söylenir mi? Şöyle gibi ki niçin e, böyle böyle yapıyorsun beni görmek için Şöyle bir hakaret için körün görmek soruyor Yokluk üzerine konuşuyorsun Tamam işte Allah subhanahu wa ta'ala evini tatmin etmek istiyor musun? Yani evini tatmin etmek istiyorsun şüphesi en bağlı şüphe çünkü yok olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun tamam Tabi birinci özellik gibi Allah Azze ve Celle'nin evresini tatmin etme diye bir sıfatı yoktur yani ne tür akla ne kimlere görme, duyma, ilim, ödül verme, arşını görmüş, arşını görme, ihtiva etme vesaire gibi evlatın tatmin etme diye bir soruyor o yüzden bu getirilen işgal en başından zaten otomatikmen bahsetten başından bahsetten yani tabi sahipse masayı tutuyorum bahsedelim derler ya daha başlamadan hakim bir şey çalmadan masayı hiç başlamışsın sen bir tutar çünkü olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun yani yoksa üzerinde konuşmaktır Çünkü zaten bu Allah subhanahu ve teala'nın hakkında nedir? Bir eksikliktir Bütün sıfatlar Allah subhanahu ve teala zaten evrenin takdim etme diye bir şeye muhtaç değil Allah subhanahu ve teala'nın hakkında da eksiklik Allah ve Ezel'in içinleri sıfatları kemal mi? kemal deliller bunlar yani en güzelisinde Allah'ın delil en güzel mükemmel Allah'ın delil bunlar hepsi delil peki evrenin takdim etmek aslında nedir? Bir eksikliktir olduğundan çünkü onun infak ediyor Allah subhanahu wa ta'ala hem hükümleri hem de sıfatları kemal olunca otomatikman ne oluyor? Kıbrıs'ta bakılıyor tamam İkinci olarak deriz ki sizin dediğiniz yani şey olsa Allah Azze ve Celle aziz olan Allah Azze ve Celle kullandan ne ister böyle bir kişi yaratılmışların sıfatı olan ücretten başka bir sıfatla tavır edemiyor bunu söylememizin aklına düşebilir bir şey neden? çünkü izzet dediği zaman aklına kulların izzetinden başka bir şey gelmiyor işte bu insan bir şey değil o yüzden biz Allah subhanahu ta'ala isimlerine ve sıfatlarını inkar edenlere diyor isim bir şey değil aklına o aklı bir şey değil yoksa mahvedendir iddia edenlerdir iptal edenler değil Ama ilk baştan iptal ederken kademe kademe gidiyor. İşte bu kademelikte müşebbihtir. O yüzden alimler diyor ki her müşebbihin muaddildir, her muaddil müşebbihtir. Her Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını iptal eden aklına müşebbihidir. Her müşebbihi de Allah subhanahu wa ta'ala isimlerini ve sıfatlarını iptal edilir. Neden? Şimdi muaddile yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını iptal edenlerden etrafı çünkü dedi ki Allah'a verdiğini böyle olmayacağını iptal ediyorum. Önce Allah'ın emrine, en silahsın, kendi emrine benzeri geçiyorum. Şey Sonra tatil edildi. Bu şekilde bir insan düşünün. O nasıl tatil ediyor ki Allah subhanahu teala'nın evi var. E, e, benim dediğim anlatmadı. O da Allah verdiğinin evine benzer. Ne yaptı? Allah Allah'ın hakiki sıfatını ifade etmiş olur kendi Müslüman'a bana ifade vermiş olur o yüzden her müşebbinin akıllı her akılda müşebbinin kaçırır madem de ben aksi mümkün değil tasavvur edilemez adam üzerine konuşmak diyor Şimdi o yüzden diyor ki böyle bir kişi yani bu imanı böyle olan bir Müslüman olabilir bir kafir müşrik tavuk olabilir şöyle böyle şeyler getirir şimdi böyle bir kişi yaratılmışların sıfatı olan izzetten başladığı izzet bilmediği için dönüşebiliyor onun hayal edebildiği, anlayabildiği sade izzetten var, sade izzet dikkat et, yani sade sade diyor, hikmeti sade izzet bu aslında daha çok Allah Azze'nin hakkındaki bilgi hakkındaki cahiletinden kaynaklanıyor ki zaten bu ilimde insan var çünkü Allah Azze ve Celle ancak isim ve ile tanmış eğer hakikaten kişi Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını bile tutarsa bu işlerin hiçbirisine kalmaz bundan dolayı zaten innena yakşallâne min ibadil ulema demiyorum Allah'tan sadece alimler olarak bütün nerelerde ne diyoruz Allah'tan sadece alimler olarak yanlış bu ayette sadece sadece sadece alimler olarak Allah'tan doğru fakat alimlerden başkası Allah'tan korkmaz ama hangi korkmaz yaşallah yaşa yaşa işte böyle sorun eyvallah adet innama yaşallahın ibadeti olan Allah'tan sadece alimler korkar şimdi bu sadece bu hasıl ifadeler arasında işte hukmu şeyin ala şeyin merefibu anlar ilahisi tarifleri vardır yani bir hükmü bir şey sabit kılıp başkasından uygun kaldırmak yani korumayı ağrıya sabit kılıp başkalarından kaldırmıştır bu onu ifade eden bilgi tamam bu biraz beraber diniyle alakalı Arap daha çok yani sahnayiden daha çok burayı anladık şimdi başka bir ayette biri var ki diyor ki Allah subhanahu teala onlar işlerindeki Rablarından korkarlar onlar üstlerindeki adlarından korkarlar kim onlar? bütün müminler doğru şimdi ikisi de sahih aslında şimdi ayette ilhafın ne? böyle bir hayvan bir tane hayvan var hayatını duymamışım ama o hayvanın sadece işte ee, arkadaşınla beraber oturuyorsun arkadaşınla şey ya mesela ne olsun bet bet bir hayvan var yani anlıyorum ben böyle bir hayvan arkadaşın bunu tanıyor diyor sanıyor ki bet seviyor karşı bu da bir e, tavrına hayran şimdi o kalp dediği için e, ötenek mümkündür bu olaya ne denir? Hayvanı çıkarmadığın için, hakkında bir bilgiye sahip olmadığın için ne var buna? Senin o şeyine bilmene halk denir, korkmak denir, başlıyor. Tamam, o zaman korkmak, halk ne demek? Bu bilgiyle korkma demek değildir. Yani bir bilgi şartı yok. Ama haşya ancak bildiğin şeyden korkmaktır. Eğer adam sana aslan geliyor da Sen aslanı ben de ben geçenlerde izlemişsin, nasıl hayvanları karşıladığını biliyorsun sen korkup kalktığında senin o ona ne demek korkuyor ne korkmana haşe demek haşe ilimle korkmak bilgiler görmek haşe ilimle korkmak halk ise normal herkesin normal korkabileceği yani anında birinci adam sana e, karanlıkları yaptı tamam bu anı korkuna kalk denir yani özellikle bir ilimin yoktu onlara öpüşürmüş ama bilir korktuğu zaman peki alimlerden daha çok Allah subhanahu teala'ya giden var mı? yok o yüzden Allah diyor ki ancak bilmem alim Allah'tan korkan alim alimdir ilmi olarak korkan o yüzden mahallede hakkıyla korkan dediği zaman asıl amacı da çok sadece ne vardı ilmin yanını kaçıyorlar çünkü ilimle korkmak ilimsiz korkmaktan daha hakkıyla korkmak o yüzden mealler aslında doğru hata demiyorum sadece işte Arap dili karşılamadığı için bir de Arap dilinden ziyade şerifet etmiş anında yine dinlemi tahir etmiş yoksa sana işgal olur sen belki Türkçe mantıklı okursun onun mealler ne güzel hakkıyla benim zaten şey sen de işine gerek olur ama ilim talebesi olduğun zaman Arapça bağlanmet olsan kelime dönmeyi bunun aliminin mantık sana işgal olur sadece anladığını zannedersin sadece bir ayetler bir hadisler de böyle hiç öyle şimdi de bu kadar bir ne alakası böyle alimlerin evine dönmeden hakkıyla anlaşılmaz bu böyle Allah kararlarını böyle olmuş şimdi bunun böyle olunca diyor ki e, o yüzden Allah'tan sadece ne alimler korkar eğer neden bunu söyledik biz eğer kişi Allah subhanahu aleyhi isimlerinin sıfatlarını hakkıyla etse bunların delalet ettiği manaları fıkretse o yüzden bu işlerden hiç dönem alır sakat bir şey diyorsun iki ayağıyla koşarak ne kadar saçma ise Allah subhanahu wa ta'ala bunu söylemek o kadar daha da saçma neden? olmayan bir şeyi de konuşuyorsun ama böyle anladık şimdi o yüzden diyorum ki eğer bu soruyu soran insan Allah Azze ve Celle'nin izlerinin de hikmetli olduğunu bilseydi bu soruyu sormalı yani Allah Azze ve Celle ne yaparsa yapsın ne emrederse eylemlerini hepsi yani bir hikmeti vardır yani yerli yerde. bu hikmet bize bazen malumdur bazen meşhur namazda biz her erişimiz kalkışımızda Allah'a yönlendiriyoruz neden bu teklifinden sonrasında Allah'a yönlendiriyoruz ne bileyim tam hikmeti Bilmiyorum inşallah. Neden olsun e, Ramazan bir ay iki ay değil, yani 13 bir ay iki ay değil. Neden öyle namazı böyle bir şey yaptık? Bunu tabi gelmem sorarsın. Ama iman edeceksin bilmem diyecek çünkü zaten müminlerin vaatında onlar böyle iman eder şimdi birini de şer zannettiğimizde hayır görece, göreceğini zaten idrak ediyor bu şüphesiz mesela kişinin hayattaki en büyük değerlerinden bir tanesi dünya nimetlerinden bir tanesi aslında ne de mesela küçük çocuğu mesela 5-6 yaşında en tatlı hale gelmiş yani böyle 2 yaşında 3 yaşında o an giderse çok daha zoruna gider yani o en ablanında da ışınlığına onun Allah subhanahu ve teala'nın anlatımında bile ne var? büyük bir içine doğru farkında var mı? biz aciz kullar olarak diyor şu zayıf aklımızda çeşitli hikmetler çıkarabiliyoruz ki Allah subhanahu ve teala'nın sonucu bölümünde neden var ondan düşün mesela basit bir örnek verelim size Çocuğunu Allah Allah sağlar. Hem biraz farklı bir farklı bir insan. Tamam. Ya böyle ama yani Müslüman diyorsun, bilmem şöyle bir şey anlamışsın. Tamam ama farklı sen de halde açmış. Senin ufak çocuğun oldu. Diyelim ki e, tabiye mağaraya geldiler, bir tane de öde geliyorlar diyor yanlarında. Hani bir şeyler anlatsın. Hoca Allah'ın kalbine dönmüş yeri bir şeyde ben Ebu Zerka adil bir kul olarak şimdi aklım olarak dünya kadar öğrenç alıyorum her bir şey çünkü Allah sana Allah'ın önünde vermedi tamam o yüzden bakı hakimi görüyoruz bir insan vallahi hakimi fıkhetse iman etse hiç bir şüphe kalmamalı hakkında hiçbir şüphe neden Allah böyle yaptı neden böyle yaptı neden böyle oldu neden daha fakir neden e, o zengin o zenginden mahvuru tutanı intihar ediyor sanatçı bir durum var hanımın, eve gelip eve gelip hanımın bana kapıda bir güzelliği gösteriyor kardeşim akşam işten gelmiş iki yorgunum aldı o yüzden evde işten huzuru var bir soğan ekmek yiyip şimdi ona gitmez hanım tarihattan tarihe oluyor nerede hiçbir şeyler olmaz ama bunu gelince insanlar görüyor hayatındaki elde etmek istediği en büyük makamları elde ediyor diğer sonra intihar etmiyor çünkü adamın zaten tek bir hayatı var o da dünya hayatı öyle ayarlıyorsun bütün zevkleri tanınca adam zevkli adam evladiyet insanlar tarafından zevkli bir iddeti ona her şeyi yaptırmış artık yapacak bir şey bulamıyor o yüzden intihar ediyor adam ama biz ne yapıyoruz Allah subhanahu aleyhi satın içinlendir o adam zengin onda huzur yok ben fakirim bende huzur var anladın mı? öyle de yani bu işler böyle onun evi kirada benim evim var ama o kiralık evimde evi durur ben evimi, evimi, yani evim kirada değil ama huzursuz bence ne yapayım ben orayı o ev değil de o yüzden ee, bunu yakalamaz yani o yüzden diyor ki e, ve bu el azizil hakim hakim aziz tamam bu üçünün birleşimde kemal içinde kemaldir çok kıyamdır Şimdi bir ithası da böyle Kullarda diyor ki illet var hikmet yok Ama kullarda hikmet de var bazen Ama e, etraf tarafından illetli değil yani Çünkü insanlar var Belki böyle çok müşkilim Çünkü alanı tanımaz Gördüm çünkü ona bir e, illetli gözüyle Hakikaten adam yani her, her şeyi müşkilir ama Öyle illetli işler yapıyor ki Mümkündür yani Yaptığı her şey yerli yerinde Her şey yerli bunu tercih olmuştur o yüzden mutlak izzet ve mutlak hikmet tek bir insanda var o yüzden Allah tek bir varlık var o yüzden Allah'ın manada mevcut sosyalde ise mutlak izzet ve mutlak hikmet yok dünya çeviri hata yapmayı görmüyoruz Allah için eğer mutlak hikmet sahibi olsaydı hata yapmadığı mümkün değildi aslında görmüş mutlak bir hikmet olmadığını anladım yani bir kişide hem izzet aynı anda hikmet de olabilir mümkündür veya bir insanı sadece ücret ücretsiz ücret olabilir veya bir insanı ücretli ücret olabilir veya bir insanı üç olabilir ama ikisi bulunan insanda mutlak değildir bunlar yani mutlak mutlak ücret ve mutlak ücret değildir sadece Allah subhanahu wa ta'ala tamam bunun en büyük delili vakiadır yaşamdır yani bir sosyallerinde bile insanların en hayırlısı onlar bile e, görebiliyoruz dünya işlerinde tamam mutlak üzeri olmadığını otomatikten bütün mahlukatlarda ne yapıyoruz anlıyoruz buraya anlıyoruz şimdi 52 bin kere şimdi bu şahadeti dikkatim belli şey söyledi Allah'ın melekleri ilmini işaret etmiştir vesaire şey anlattı şimdi diyor ki manada işte bu şahadetin manası şudur la ma'budu bi hakkın illallah hatta koydu bu ayet şimdi diyor ki işte Şimdi diyor ki manana burada ha e, müennet yanlarıdır yani şahadetin manası daha manada bir hakkındırlar şimdi bu şahadete şükür la ilahe illallah la ilahe illallah söyleyeceğim şimdi bu la üzüntü olucu şey. nedir? bu la bu harç harç bu Allah yani Allah hariç ilah nedir? yoktur tamam la ilahe illallah Allah hariç ilah yoktur şimdi bunun altında manası küçüğü mana verelim sonra elini elini bir İbrahim Aleyhisselam kısmından bir ayet verelim sonra yükselen fıkhın noktasını anlayın şimdi daha ilerleyelim ben de sanki Türkçe'de şimdi Türkçe'de sanki ben aşağıdaki adam var ya desem şey tutsam bu Türkçe'de hep Türkçe'yi Türkçe mantıkla bakın ve eski bir cümlemde tam bir cümlemde eksik bir cümle haberi gelmiyor haber yok yani e, eksik bir cümle diyor ki e, abi şu bardağı tam tutsan bu demek eksik bir cümle şimdi Bismillahirrahmanirrahim bu da bir olarak eksik bir cümledir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne olmuş Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işte hangi fiili yapıyorsan onu tamamlar su içiyorsan Bismillah diyorsan yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne Allah'ın adıyla ne yapıyorum içiyorum yazıyorsan Bismillah dersen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazıyorum yani bu neden önemli yani şimdi dinde böyle e, kalıplar vardır bu dünya bütün dinlerinde mevcuttur çünkü bu ölçü olduğu için, fıtri olduğu için bu bütün dillerde böyle. Çünkü verildiğinden bu fıtri bir şey. İnsanlar eski cümleler kullanırlar. Tamam. Şimdi bunlar ilahe illallah da böyle. Burada bir tane e, arada bir tane kelime istiyorum. Tamam. Yani bu e, tam kapıyı değildir ama yani sonuçta şurada bir tane kelime şey yok. Buraya bir araya bir kelime koyacağız. Tamam. Şimdi biz ehli sünnet cemaatine koyuyoruz. Hak koyuyoruz, hak yönetimine koyuyoruz. Ee, Şeyler, kelam edildi, bazı gider edildi, fırkalar e, mevcut kelimesini koyuyorlar, mevcut yani var, var diyorlar. Mevcut, var diyorlar. İlaha da biz ne diyoruz? İlah manasına bak öyle yapalım. İlaha da ne diyoruz? İbadet edilen edilen onlar ne diyor ilaha? Bak aklını çıkandı diyor bunlar İlaha ve ne diyorlar onlar? Yaratıcı. Hâle diyorlar yaratıcı. Hakikaten bizde ilahın yaratıcı manası var. İlahın ibadet edilen manası var. Şimdi bize göre ne oluyor la ilahe illallah? Allah'tan başka hakkıyla Allah'tan başka aradaki kelimesi var hakkıyla ibadet edilen yoktur kelam ne diyor Allah'tan başka mevcut olan yaratıcı yoktur o zaman la ilahe illallah kelam edilmiş felsefecilerden bazılarının elbiselerden mutlaka edenlerin söylediğine göre neymiş hakikaten Allah'tan başka e, yaratıcı mevcut olan bir yaratıcı yoktur sevgili o zaman bunlara göre ne? Allah'tan başka mevcut olan yaratıcı yoktur ödüm muhafide bize göre Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur la ilahe illallah'tan istenen şimdi bunlar diyor ki ilah iki manası var iki manası aramızda bir kelime eksik onlar diyorlar ki bunun mevcudunu seçti bir de diyor ki bir artık eksik Şimdi madem ki bunun iki manası var iki de belli O mana bir kavramına göre seçer Bu mümkün Kelamcılar bize der ki Şöyle bir iddia veriyorlar Şimdi Yani oradaki kimine eksik bilmiyorum Bu bizde böyle yani Bir yapısından orada yani yeterli Şimdi bu ikini de habere nerede habere oluyor işte Haber lazım Habere oluyor Bizde şimdi la lazım bir isim olur Tamam bizde habere olur bu haberi eksik bu dilde bir kural bu haberi eksik bundan şimdi de haber diyorum bununki de haber diyorum ki ilah mevcut ilah mevcut diyoruz yani bu dilde böyle dağının bir ismi vardır bir haber eksik şimdi bu yolu yapıyoruz şimdi Şimdi de bir de bir de bir e, ne yapacağız ama bir şey bunu bir anlamış? Nasıl anlamış? Mekke'de müşrikler bunu nasıl anlamış? Şimdi Mekke'de müşrikler Salih yaratıcının Allah olduğunu biliyorlar mıydı? Böyle görsün ya dersen ne diyecekler? Allah diyecekler. Böyle anladık. Şimdi Şimdi Allah'ın şeyi sohbeten La ilahe illallah anca dediğinde Bunlar ne yaptılar? Ayağa düşüyorlar. Ayrıca zaten söylemekten bütün aklını alıp çarpıyorlar. Evet, yani. Şimdi, bu böyle olunca, eğer andası, Mekke'nin müşrilerden birisi, eğer andası, La ilahe illallah'tan, Allah'tan başka yaratıcı yoktur anlasaydı ne derdi la ilahe illallah derdi demezdi derdi ama demedi doğru mu? doğru Allah subhanahu teala ayetine göre bildirdi Ece'alel ademete ilahen vahiden Onlar bütün bu ilahlara tek bir ilah mı Şimdi bütün bu ilahlara tek bir ilah mı kıldılar? Onlara göre bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı mı kıldılar? Mümkün mü şey var? Şimdi bak Nebi Allah subhanahu teala ayetine bildirdi Onlar birçok yani müşteriye çöremiş şey deliyle ne dediler müşteriye فَجَعَلَ الْعَالِمَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا Bütün bu ilahları tek bir ilah yapıldı. Şimdi ilah ne bize göre? İbadet edilen. Tersi etmene göre, kelam etmene göre yaratıcı. O zaman Allah ayette ne demiş oldu onlara göre? Mesela müşter bir ayet demiş oldu. Bütün bu yaratıcıları tek yaratıcının kıldı. Kıldığını Muhammed. Bize göre ne demiş olduğunu söylemişler. Bütün bu ibadet edilenlere tek bir ibadet edilen Şimdi Allah Resulü ne söylemişlerin şu Allah onları böyle yani o zaman bu ayetle beraber destekleyici olarak ne diyor böyle ki ilahın anlamında yapıyor ibadet Çünkü şimdi maalesef yani bu olmuş ya yani şimdi bu e, eğer böyle olsa yani düşün ki nebi sosyalmen kanı, malı, hepsini insanlar la ilahe illallah deyince kadar kapatmak zorunda. Hepsinin malı sana helal yani düşün bunlar e, Allah'tan gayrı yaratıcı olduğuna inanmıyorlardı mümkün müşrikler buna rağmen Allah'tan başka yaratıcı yok demiyorlardı savaştılar buna rağmen yani böyle bir mantıksızlık olabilir mi? yani elbeten mümkün değil bu tamam eğitim sünneti o yüzden buna yakıp etmesi lazım o yüzden biz konuşuyoruz aramızda diyoruz ki Rahman da anlatılmamış şöyle alim bilen kader hikmet e, kudret sahibi olsun ama geldi ki Allah ne dediğinde maalesef yani İbn-i Tarifler de müşkiler de yani böyle bakıyor olmaz Allah, Allah ne dediği zaman direkt manası bilmen lazım Allah zalim eylem demektir ama Allah yani mağlup olan o e, mağlup olan ilah o da bizim Allah subhanahu teala ibadet ediyor Allah subhanahu teala ibadet eden de Allah subhanahu teala manasını bilmeye kalamız lazım anladık değerli oyuncular şimdi bu aslında konumuzla e, direkt bir bağlantısı yok ama anlama bağımında bu yazmamız lazım şimdi müellifin çözümüne geçiyoruz bakalım müellifine şimdi elbette rahimullah e, manaha la ma'mude bi hakkın illallah şahadetin manası hakkıyla ibadet eden Allah'tan gayrı hakkıyla ibadet eden yoktur diyor ki la ilah nafiyen cemi amazı o da min dunillah la ilah kelimesi La ilahe illallah yazın La ilahe illallah Burada la ilahe illallah Şimdi la ilahe ne söylüyor? Bir nefi var burada Nefi Burada ne ifade? Şimdi tevhid için hem nefi şart hem de ifade şart Tamam Eğer bir insan dese ki Allah yaratıcıdır Bu insan vahiddir, vahiddir çünkü neden? Allah yaratıcıdır ama sonra da şunu yaratıyor Bir insan dedi ki La ilahe illallah dedi La ilahe dedi Sana olur Şahı olur Tamam Eğer Allah'ı ispat etsin sadece Muhakkak inan Çünkü La ilahe dedi İlah yoktur dedi İlah yoktur Var Değil mi? Yapmak çok bir tane silah var bir sürü de silah var yani silah var la ilahe de netice etinde kafir olur daha doğrusu muhafız olmaz yani sanki Ahmet bu odaya girdi bakın Türkçe mantık verelim Ahmet bu odaya girdi Ahmet'in bu odaya girişini ispat ettiği neticedir yani Ahmet odaya girdi Türkçe mantıkla ama Ahmet'i odaya girişi de öyle mi? Demedim çünkü çünkü e, e belki de az önce dedim ki Rafi de bu olayı. Rafi hakkım yok diye o zaman ibadete ortaklığı olması gerekir ya bence ibadete olmayan adamın neden için çalışayım para veremeyecek ki bana değil mi? bana o zaman bana mükafat veremeyecek insanı niçin ibadet edin veya hırma veya şey değil mi? bana mükafat ben kendi çağrı olalım Allah bana bir cennet var ya bunu konuş değil mi? Allah'tan başka bana özür verecek bir insan var mı? bir varlık var mı? yok o zaman ben niçin ona çalışayım ben? Büyükçe olana çalışıyorum normal sosyal yaşantımızda böyle değil mi abi? Yani sen biliyorsan bir adam iflas etmiş, bu maaş vermiyor. Gel yanında çalışabilirsin. Bilmiyorum şimdi. Bir mülkü olacak kişi de şimdi. Bütün birinin göre mülkü Allah subhanahu wa olduğu için ben de başım bir var O yüzden rububiyet tevhidi de her zaman rububiyet tevhidini ispatlamıştır. Allah adına çok görüyoruz. Birazdan görüyoruz. Rububiyet tevhidini insanların önüne sunuyor. Bak eğer rububiyette beni biliyorsan seçim anlamıdır cahilliğini de fenalığını da tamam buraya kalıyorum orada Mekke'nin fiyan rüyette problem var mıydı? Vardı bak böyle bir çok büyük hata yapıyorum Mekke'nin fiyan eğer rüyette problemi yok dersen bu kişiler yani Kur'an'da adam bir tane bir tane ayet edilir rüyette hata olduğu rüyatlarında kalırsın belki de rüyette asıl ana konular var onlara şimdi şu yapalım böyle rüyette o yüzden bu işler yani şimdi Mekke'li müşrikler ee, Allah'tan yardımına yardım istemiyor mu? Evet, yardım isteyen ne inanıyor? Onun seni gördü ne? Gördü için sattırdı değil mi? Onun senden bir zararı kaldıracağını inanıyor. Doğru mu? Senden yardım isteyen. E, zararı kaldıran bir şey ödeyeni yüzü mü? Ödeyeni yüzü mü? Allah'ın filmlerinde O yüzden böyle bunu böyle ortaya atak olmuş yani biliyoruz şu ayeti Allah'tan başka yaratıcı geri görüşü yaratıyorsan Allah diyecekler ama bu böyle koyulmuş. Bu kadar değil bu çok geniş mantık yani yüzden ne kalamamız var böyle hata böyle demiyorum çünkü yani davetin böyle ileride zarar verir bir şikayet ederken insanlara böyle anlatıyorsun kitabını diyette onların hatalarını söylemeyeceğim senin davet ettiğin insanlar ve şüpheli o yüzden hakkını vereceksin bir olan hakkını vereceksin tamam yani bir peygamber yani sana zarar vermez bunu Allah'tan çünkü bu Kur'an'da öyle sana zarar vermez çünkü sen her ne kadar bir metrenin müşriklerin problemi vardır diye kulliyede al orada şey yok mu bu sonuçta asıl hatalı uyarları asıl problemleri yerleri uyarları o yüzden müşrikler şey zaten Peygamber'e de ki geliyor tek tek bak ayetlerine diyor Ya kavmi oldu bu anlarla kumunu Ey kavmi ibadet edin Allah'a sadece sizin için ondan başka ilah yoktur Hepsi buna çağırıyorlar gece öldürdüm çünkü tabii ki peygamberin davetinin harcayla ümmet ediyorum tamam ee, şimdi burası hem hadisenin sonuna da alakalı şimdi la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur peki şey nasıl Allah'tan başka ilah yok bir insan dedi ki Allah'tan başka ilah yok bir manada kafir olur veya içeri girmeden bir mutlak olarak çıkarsa mutlak kafir olur Allah'tan başka ilah yok bin tatlı peki nasıl la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demek değil mi? Kur'an'da bile la ilahe illallah hiç hayır Kur'an'da geçen la ilahe illallah mı aradaki kelimeyle beraber bak orayı anladın mı abi şöyle Allah'tan başka ilah yok Allah subhanahu wa ta'ala ayetini diyor ma ahmet anhum alihatun ve yedun min dunillahi min şeyin zahmet ve zahmet ve emrolabdır senin Rabbinin emri gelince onların ilahları onlara hiçbir faydanı vermedi hiçbir sıkıntıyı ne yapmadı? Güveremedi. Allah bile onların ilahları olduğunu söylüyor. Şimdi nasıl Allah'laşmadığını şey söyleyelim şey görmüş olursun evet. Yani onun yanı sıra biz Allah'ı tebrik şey etmiş oluruz Allah'tan başka ilahlar edelim Nasıl biz Allah'tan başka ilahlar edeceğiz Allah diyor onların bir sürü ilahları var O zaman da eğer şartı koymaktan buraya mana olarak Mana olarak koymadığım için şu yani Allah'tan başka bir ilah yok وعلاقة حقيقية وبين علاقة اللي بيقدمش وبينها حضار العالم يعني لا دعم الاسمية لكن كان علاقة بيقدمش الله بما يشكر الجنة بما إلا أخذ بعض الإعلام حقيقيا Allah onların tatlıkları ilah ediyor bir sürü yani bunlar var şimdi sen Allah'tan başka ibadet eden yok dediğin zaman e bu bir milyonlar bir şey Allah'tan verdiği ibadet ediyor nasıl yok şey? ya bir sürü ibadet eden yok mu bunun önünde ibadet eden yok ilah yok bu ibadet eden nasıl bir ilahi Allah'tan başka ilah yok çok öyle ya bundan sonra söylersin tabi biz e, şöyle e, tercüme edeceğiz Allah'tan başka ilah yoktur ama manasını bilerek neden ben de Allah'tan başka ilah yoktur diye çevirmiştim onda bir sorun yok çevirme şey noktasında bu şartlar manalarını karşı tarafı anlatarak veya bir bilgisi söyleyerek çünkü lafı Kur'an'da zaten la ilahe illallah şeklinde geçmiş tamam onu bu diğer ayetlerden hak kelimesi olduğunu anlıyoruz tamam yakalı kaldırıyorum şimdi e, e, şimdi Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki ma ahlakan kum arifetun leti yed'ûnen billah Allah'tan gayrı e, ee, ve ilahları onlara ne yapmadı bir fayda vermedi şimdi bu ayetle la ilahe illallah arasında nasıl bulunacak benim önemli verdiğimdir diyecek ki batıl ilah onlar birincisine şimdi dedim Allah subhanahu teala ne diyor zâlike bi ennallâhe huvel hak ve enne ma e, yed'ûne min dûnillah min dûnillah ve batıl diyor ki Allah subhanahu teala hak olan olur ondan başka dua ettiklerine de bağlıdır bağlılığı çok haklı olmak istiyordu o yüzden Allah'tan başka ilahlar çok ama bağlıyla ölümün la ilahe illallah manası hak ilahi Allah'tan başka tamam ee, mı? Şimdi İbrahim Aleyhisselam ee, Şimdi Mesut Rahmanullah şöyle demiş diyor ve tefsir halleri yoldur saha kavluhu ta'ala Bu sahabeti bize tefsir eden Allah subhanahu wa ta'ala çok ağır Maalesef ahiret yani ben Kur'an'da bu ayet kadar La ilahe illallah'ı tefsir eden La ilahe illallah ünlü olarak ortaya koyan hiçbir ayet görmedim bilmiyorum yok demiyorum yani benim şu anki e, anladığım kadarıyla Kur'an kimlerden anladığım kadarıyla bundan daha güçlü hiçbir delil yok net delil yok Türkçe bundan acayip dahil içinde ve ikizler noktası taşıyacak Şimdi ve imkanı İbrahim bir ehliydi ve kavmiyle hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ne yapmalı? kavmini inneni bera'un mimma ta'budun ben sizin tapıdığınızdan ne edeyim? deyim bera'un mimma ta'budun bera'un bera'un mimma ta'budun bir patlayan ancak beni yaratan hariç tamam beraber bunlar bölüm isimlendeki kavimlerin birbirinden birden beraat şimdi önce beraat beraat'ten geliyor beraat uzak olmak demek bir sıfatı müşebbede bir mübalağa ifade eder o yüzden mealde şöyle çevirmek hoştur sık uzantısından bunu çevirmek icabı tamam böyle çevirmek hoştur çoğu çevirme ama bunu bunu şey yapmak gerekiyor beraat sıfatı müşebbede deri şey ondan daha mübalağa ifade eder yani uzak olma uzak ifade eder tamam neyden akıyor minnet akıyor bak şimdi ben sizin kulağım la ilahe illallah İslam kısmının epey kısmı bu La ilahe ne, nerede? Şimdi bu hem La ilahe illallah'ın ispatı var hem de Kerem ve ibadet eyle Allah'tan başka yaratıcı ne var? Ve diyor bir sayılık şey bakmışım Ben sizin muhafızlarından neyim? Uzak oluyor ben Bunu ancak ancak beni yaratan Beni yaratan ama bakın yaratana yaratanın neyde örnek verdi ibadetine tamam o yüzden ibadet kısmı var burada bakın onlar la ilahe illallah ibadet anlamadılar yaratma oldular halbuki ne dedi beni yaratana ibadet tamam burada ne var la ilahe burada ne var illallah doğru mu? bak şimdi Bera'un mimma ta'lum ben bu tatlılığına uzağım illa yedi tatlılığına beni yaratan hariç olamaz la ilahe illallah doğru mu? buraya kalacak şimdi dikkat edin işte tam olarak la ilahe illallah manası tam olarak ayette geçen berahun dedi ki sıfatı müşebbeh müşebbeh müşebbeh şimdi sonra bakın İbrahim Aleyhisselam ne diyor Allah subhanahu wa ta'ala pardon ne diyor cealeha kelimeten barakiyeten ki atabilir ve leallehu yancıdan onun arkasına bir çevre olarak yani nefsine, toplumuna, zürriyetine yeni bırakmış bunu bir kelime olarak bırakmış doğru mu? Ee, demek ki bütün insanlara neyi bırakmış İbrahim Aleyhisselam? Ee, La ilahe illallah bırakmış herkese şimdi bak şimdi diyor ki her kelimeden onu bir kelime olarak bıraktı demek ki İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen müşriklere de değil mi? Biz Müslüman olarak neyi anlatmamızı? La ilahe illallah demek la ilahe illallah muhabbet Allah'tan başka ediyoruz şey bak şimdi aklımdan olan yakalım mı burayı? Bak dikkat edin sonra ne diyor? Ceale her kelimeden bir çizgi noktayı yapalım kelimeden onu bir kelime olarak lazım biliyoruz tevhid kelimesi şimdi Orası doyuyor. Burası bakın çok ince bir nokta. Şimdi ayette geçen kelime hangi kelime? Ben sizin hafızlarınızdan uzağım ancak beni yaratan hariç. Burada bir işgal var onu çözelim ya ki hemen getirelim inşallah. Geçiriyorum abi şartlar arkadaşlar. Kelime. Şimdi İbrahim Aleyhisselam diyor onu bir kelime olarak anlattı. Çözüm olarak yaptığı şey neydi? Ben sizden duydum ancak beni yapsam hariç. E şimdi ben, sözden, duydum, beni bu kelime cümle içinde. O cümle. Nasıl oluyor bu? Mesela la ilahe illallah böyle bir kelime diyorum. La ilahe illallah kelime mi cümle mi? La bir kelime, ilahe bir kelime, illallah illa bir kelime, Allah bir kelime. Şimdi Kur'an'da veya sünnette veya mutakabbil tarafta ilk dönem tarafında kelime altına gördüğünüz zaman tek bir şey anlıyorsun örnek cümle kelime tek tek kelime olarak sonradan insanlar anlamıştır Bahriyeler bir bilimler bilimler gibi olmuştur yoksa Kur'an ve sünnette Resul'de tek şu kelime bu kelime Allah'ta tek kelime bana ayet öyle hemen ne anlayacaksınız? cümle çünkü Kur'an sünnet dilinde ve selefin mutakaddimin ilk döneminin dilinde kelime nedir? Cümle çıkmalı. Şeyhülislam gibi kelime verildi. Eğer kelime bildiğin zaman cümle anlayacaksın. Mesela Nebi Fetha ne diyor? Kelimetani, hafifetani, alel lisani, sevgiletani dinleyeceğim. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah lazım. Diyor ki, iki kelime vardır ki dile kolay, dile hafif, nizamı ise ağırdır. Nedir? Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah azim Şimdi Subhanallah ve bihamdihi bir cümle Subhanallah azim ne? İkinci cümle bir sürü kelimeler var Ama Nebi Satan bunlara ne yaptı? İki kelime dedi Yine Allah Subhanahu ve Teala buna ne? İki kelime dedi İbn Abbas'a ne dedi Nebi Şimdi evangelika kelimelerden sana kelimeler öğreteceğim Böyle bir sürü cümle öğreteceğim Sadece işte Allah'tan korkun Yardım istediğin zaman Allah'ın üzere saygı Bir sürü cümle saygı Ama bir sana kelimeler öğreteceğim Ne öğretim? Cümleler Allah İlhan ve ben şimdiden uzağım Ancak beni yaratan hariç Allah ona ne diyor? Kelime tamam Bunu yakaladığı zaman Kur'an-ı Kerim'de kelime duyduğumuz zaman ne yapacağız? Cümle cümle Sonradan bir cümleler nahirler Kelimeden müstet kelimeler kaptırdılar o yüzden nahil kitaplarında Arap kitaplarında kelime gördüğünüz zaman müddet kelime anlayacaksınız Kur'an sünnette ilk dönemde şey gördüğünüz zaman kelime gördüğünüz zaman ne anlayacaksınız cümle cümle o yüzden biliyoruz ki alimlerin de kitapların kullanı kelimeleri ancak kim fıkheder o yüzden bugün mesela insan e, işte şu alim şuna kafir demiş ben de kafir demiş şu alim şuna şöyle demiş ben de buna böyle demiş Böyle bu kadar basit değil. Mustafa Muharrem Bekan'la anlattım. Bukhari Müslüm anlatmadı değil mi? Mesela e, Hanbeli Mezar'ın bazı kitaplarında Mustafa Muharrem dediği zaman Bukhari Müslüm ve Müslüm'e İşte bunlar da şimdi yakalamak başlı başına bir fıkır. Bunlar işte alimlerin kitaplarına bölmeden hiçbiri fıkır edilmez. Tamam. Hep, hep bildiğini zannedersin. Kur'an'dan sünnetten bir sürü ilgili şeyler bir dakika mı kaldı? Hani Allah şöyle diyor ee, devam ediyor ayetleri getiriyor kul ya e, ehlen kitabı ey kitap edin ağır ila kelimesi bir kelime verdiler yine kelime geçiyor ne? şevâin beynena ve beynekum bir uçlardan şevâin beynena ve beynekum bizim isimlerimizde ortak olan kelimeye göre ne dedi? la na'budu illallah Allah'tan başkasına ne yapmıyorum? İbadet etmiyorum La na'budu illallah La ilahe illallah Görüyor musun? Yakalım Tam bu cümleye kelime bu Deminki şey bu başka bir ayet Bundan başka bir ayet Bir de ne dedim? Ortak olan kelimelerince herkesin davet edilmesi gereken La ilahe illallahmış Bu da neymiş? Allah'tan başka ibadet edilen yoktur Sonra diyor ki daha şöyle incelerim Şimdi Allah'tan başka ibadet yoktur dedi Ayeti devam edilir ki anlatıyorum Daha şöyle incelerim Yine bir ortağı yoktur Şimdi Allah'tan başka ibadet edilen bölümde Allah'a yoktu demek değil mi zaten? Değil mi abi? Buna rağmen neden her şeyi söylüyorum? Sevgi bağımda, bildim abi. Bitti mi? Efendim sonra bir vezeli şahadeti enne Muhammeden Resulullah Muhammed'in Allah'ın Resulü olma şahı Lekad ca'il Resul'un su yöneticilerinden size bir Resul gelmiştir Tamam mı? Ee, üzerinde e, hariftir, güçlüdür müminlere karşı rahmin diyoruz sonra şehadetin bahsediyor şehadetin manası nedir ve şimdi takip etmek kabul etmek uyarmasına Allah'a emanet olun